Hrvatski radio, obrazovni program. četvrtkom. Nakon što su zahvaljujući drvenom konju ušli u Troju i razorili ju, ahejske vojskovođe i njihovi vojnici počeli su se puni plijena razilaziti. Svaki je ponovo porinuo brodove u more i otplovio prema svojim gradovima i otocima. Među njima bio je i Odisej, kralj Itake, zahvaljujući kojemu su i Ahejci izgradili drveno konja. Odisej je namjeravao što brže doći do svog otoka, ali to mu nije uspjelo. Godinama taj će kralj lutati po moru. Odmah nakon što je odbrodio Troje, je, došao je do Kikonaca i razorio im grad. Nakon toga došao je do Lotofaga i tamo je na jedvite jade spasio neke svoje mornare od sna izazvanog jedenjem lotosa. Nakon toga nastavila su se njegova lutanja. Došao je do otoka na kojemu su živjeli kiklopi, posjetio je podzemni svijet, susreo se s vrećom punom vjetrova, sa sirenama, s cilom i haribdom i s čarobnicom Kirkom. Na kraju završio je na otoku kod Nimfe Kalipse. Nakon skoro devet godina boravka kod Kalipse bogovi su odlučili da Odisej može otići kući. Zeus je poslao glasnika Kalipsi kako bi joj rekao da je njegova volja da Odiseja pusti sa svog otoka. Kalipsi se ta zapovjed nije sviđala, ali sa Zeusom se nije bilo preporučljivo raspravljati. I ona je rekla Odiseju da počne graditi čamac. Obori dvajest stabala i sjekirom opteše zatim, pa ih ugladi vješto i mjerilom izmjeri pravo, Boginja uzorita Kalipsa svrdlo donese, stabla izbuši sva Odisej i zajedno složi. Onda klinima dobro i s robama utvrdi čamac. Kako bi koji čovjek u građenju, ako je vještak, dno zašestario za brod širok, što tovare nosi, Takve načini tada širina je čamac Odisej. Rebra mu postavi čvrstim utvrdivih podupiračima. Napokon građenje svrši dugačke namjestiv grede. Bokinja uzorita Kalipsa donese onda za jedro platna, te vješto Odisej načini i to koja će upravljati uža, podupirat, držat, priveza. Zatim na ozib čamac u pučinu porinu divnu. Kalipsa je Odiseju dala platno za jedra i užad. I Odisej je porinuo čamac u more i krenuo prema rodnom otoku Itaki. Sedamnesti dana Odisej plovio u miru, a onda ga je spazio bog mora Poseidon, koji baš i nije volio kralja Itake. Kad li zemljotresac jaki iz daleke sa solimskih brda iz Etiopske iduć Odiseja spazi da brodi, tako se učini njemu, te ljutic sve više u duši, mahnuvši glavom, ovo progovori svojemu srcu. A o drugačije bozi Odiseju smisliše udes, dok med Etiopci boravljah ja približio eto je ačkoj zemlji, odakle mu daje sudbina da se iz zamke bijede izvuče koja ga je snašla. Ali još ću se kažem po bijedama nagnati njega. Reče i oblake skupi Posidon i rukama zgrabiv ostve uzmuti more. Od svakakvih vjetrova digne on tad oluje sve, te zajedno zemlju i more pokrije oblacima. S nebesa i noć se spusti. Podjednako padnu Euro i Noto i Ljuti Zefir i s njima rođeni Borej u Eteru valjaju čvale. Tada koljena klonu Odisaju i milo srce. Odisa je more polumrtvog izbacilo na obale otoka Šerije, Boginja Atena poslala je na Usikaju kćer kralja Feačana Alkinoja da ode prati rublje kako bi pronašla Odiseja. On je našao utočište na dvoru kralja. Kralj je sazvao skupštinu kako bi se dogovorilo kako će brodolomca otpremiti njegove kući. Nakon skupštine počela je gozba na kojoj je pjevač Demodok počeo pjevati o trojanskom konju. I tada je Odisej počeo plakati. Tada ga je kralj upitao tko je on. I onda je Odisej počeo svoju priču. Nakon toga Odisa je dobio brod i otplovio prema svom rodnom otoku i nakon deset godina lutanja napokon je došao na svoju Itaku. Tamo je pobio prosce koji su obsjedali njegovu suprugu Penelopu. Odisa je postao oličenje putnika. Riječ Odiseja označavala je putovanja prepuna događajima ali Odisej nije svojom voljom putovao. Sve što je on htio bilo je da u što kraće vrijeme dođe do svoje kuće, nakon godina i godina ratovanja po trojom. I u tome je Odisej bio pravi Grk. Ljudi koji su kolonizirali obale Sredozemlja i Crnog mora nisu voljeli putovati. Ako ih nužda nije natjerala na put ili ako nisu bili trgovci ili ako nisu morali odlaziti u rat, Grci su najviše voljeli ostati kod kuće u svom gradu. Govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Zanimljivo je da Grci koji su naselili gotovo pola sredozemlja, koji su za vrijeme velike kolonizacije kolonizirali e, golemi broj gradova, nisu bili neki veliki putnici. Odnosno nisu putovali putovanja radi. Oni su plovili tamo kamo se moralo zbog trgovine, zbog e, sirovina, zbog žita, zbog vojske, ratovanja i slično, ali baš zbog samih putovanja i znatiželje slabo. E, putnici koji su putovali zbog znatiželje su vrlo rijetki, možemo ih nabrojiti na prste jedne ruke. Evo, najslavniji od njih je naravno Herodot to ne treba posebno ni spominjati. Znamo da je Solon putovao isto u Egipat da se obrazuje i da vidi znamenitosti. Jedan od putnika bio je, na primjer, i Sapfin brat koji je putovao, on je bio Vucibatina koji je očito ovaj, profučkao obiteljsko imanje, pa je bilo bolje da je nije putovao. tako velike putnike koji su kolonizirali veliki dio Sredozemlja i Crnog mora, Grci su imali oskudna znanja o zemljama oko njih. Jedan od najvećih grčkih putnika, otac povijesti Herodot, imao je krajnje loše mišljenje o kartama koje su imali jonjeni, a oni su pak među Grcima slovili za velike putnike. Kad vidim kako su mnogi nacrtali iz svijeta, a da nisu ništa smisleno prikazali, moram se smijati. Oni crtaju okean kako teče uokolo zemlje, koja bi bila u okrug kao da je zacrtana šestarom, te prikazuju Aziju jednako velikom kao Europa. U petom stoljeću prije Krista, stoljeću u kojemu je živio i Herodot, Grci su već dobro poznavali obale sredozemlje i Crnog mora. Ali izvan toga njihovo je znanje bilo oskudno. Ponekad se tu moglo naći i fantastičnih opisa stranih zemalja. U opisu Arabije, zemlja koja i nije bila tako daleka, Herodot je ovako opisao sakupljenje cimeta, traženog začina u staroj Grčkoj. Kažu da velike ptice donose te suvarke koje mi jer smo tako naučili od Feničana, zovemo cimet. A ove ih ptice donose u gnijezda izgrađena od blata na vrletnim liticama planina, gdje ljudi nemaju uopće nikakva pristupa. Arabljani se u toj prilici dovijaju tako da rasjecaju ud po ud magarce, goveda i ostalu stoku na što veće dijelove, pa ih odnose u ona područja i stave ih blizu gnijezda, te se udalje od njih. A ptice slijeću i prenose njihove udove do gnijezda, no ona ne mogu izdržati tu težinu pa se sruše na tlo. Arabljani tada prilaze i skupljaju ih. Tako prikupljen cimet stiže odavde i u druge zemlje. Njihove predođbe o svijetu su bile naravno ograničene na komunikacije i spoznaje. Moramo uzeti u obzir da je tadašnja brzina komunikacije bila brzina najbržeg broda i da su tom brzinom dolazile vijesti i obavijesti o stranim zemljama. Prema tome, recimo da nisu baš imali neku jasnu predođbu u kakvom svijetu i u kakvom okolišu žive. S druge strane, već sama ta velika kolonizacija pokazuje da su morali biti informirani u zemljama u koje su slali koloniste. Jedan od centara informativnih su mogli biti Delfi. U Delfe su dolazili svi kao hodočasnici da se pomole Apolonu i da naravno zatraže proročanstvo za svoj grad ili svoju budućnost i svi koji su dolazili u Delfima su ostavljali informacije koje onda svetište prosljeđivalo onima drugima kojima su informacije trebali. U osmom stoljeću prije Krista iz grčkih gradova isplovljavalo je stotine brodova. Na tim brodovima tisuće kolonista odlazilo je iz svojih gradova kako bi na obalama Sredozemlja i Crnog mora izgradili nove gradove. I u toj kolonizaciji proročište u Delfima imalo je važnu ulogu. S jedne strane tamo su se mogle dobiti informacije. S druge strane, u proročanstvima koja bi se dobivala u Delfima nalazili su se i napuci gdje osnovati koloniju. Spartanac Falant vodio je jedan od tih mnogih kolonizacijskih pohoda. On je po legendi osnovao grad Tarent. Pauzanija, grčki putnik iz drugog stoljeća prije Krista i pisac vodiča po Heladi, ovako je opisao osnivanje Tarenta, grčke kolonije na jugu Italije.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 koje nastaju kao prva naselja u nepoznate zemlji, kao na primjer Pitekusa u Italiji, koja je najstarija naseobina Grka na zapadu, ili Berezan na Crnome moru, koji je, čini se najstarija naseobina e, Grka na Crnom moru, iako se danas pretpostavlja da ima i nešto starijih, kao što je Orgame, e, oni su morali znati kamo idu prije nego što su poslali naseljenike. Naseljenici nisu išli naslijepo. Naslijepo su prije njih mogli ići pojedinci, brod, pomorac, prospektori, naročito koji su tražili rude i sirovine koje su Grčkoj nužno trebale za život. I onda su se u takvim velikim svetištima gdje su Delfi najbolji primjer informacije razmjenjivale i Delfi su zapravo bili u stanju pojedinim gradovima pružiti pravu informaciju gdje i na koje mjesto da pošalje svoje koloniste. Mornarica je bila temelj bogatstva i sigurnosti stare Grčke. U kolonizaciju koja je rasteretila Grčku, kolonisti su otišli ploveći na brodovima. Žito i druge sirovine u kojima je oskudjevala Grčka stizalo je uglavnom brodovima. Grčko vino, maslina ulje i keramika, glavni izvozni grčki proizvodi, izvozili su se u strane zemlje uglavnom brodovima. Što su brodovi značili jednom grčkom gradu, govore i reci Atenskog ustava iz 432. godine prije Krista. Narod vesla na brodovima i daje gradu njegovu snagu. I kapetani također i zapovjednici veslača i pentekontarsi i prvi časnici i brodograditelji, to su oni koji donose moć gradu, mnogo više nego hopliti i uglednici i dobri građani. I u Homerovo vrijeme mornarica je igrala itekakvu ulogu u grčkom životu. Uostalom, po Troju je ahejska vojska došla brodovima. Dobar dio drugog pjevanja Ilijade zauzima takozvani popis brodova. Sin Peteojev Menestej, Atenjane vođaše momke. Njemu se jednak čovjek zemljar rodio nije, što bi uredio ko on štitonoše ljude i konje. Samo se Nestor mjerio s njim, jer stariji biješe. S njime je crnih svega 50 krenulo lađa. Sa Salamine Ajas povede 12 lađa. U namjesti isti gdje Atenske stajahu čete. Homer te brodove naziva crnim jer su bili premazani katranom, dok Herodot u svojoj historiji piše da su u stara vremena brodove bojili crvenim okerom. Ali usprkos oslanjanju na more i brodove, nekad se moralo putovati i kopnom. Homer naravno mnogo priča o putovanjima kopnom i morem, međutim on pripovijeda samo o putovanjima kraljeva, kneževa, ovako velikih uglednika i rijetko a to je uglavnom u Odisejevim lažnim pripovjestima u Odiseji, e, govori o putovanjima običnih ljudi, pomoraca. Međutim, to sve putovanja more. Kopnom Homerovi heroji uglavnom putuju bornim kolima. E, ne toliko zbog toga što bi borna kola bila glavno sredstvo prijevoza u to vrijeme, nego zbog toga što Homer barata jednim cijelim nizom naslijeđenih formula i opisanih gotovih scena iz herojske poezije. U herojskoj poeziji naravno da se opisuju e, kraljevi u bornim kolima. U herojskoj poeziji se ne opisuju obični ljudi u kolima na četiri kotača koje vuku volovi. Eto, zbog toga je kod Homera glavni transport ratna dvokolica, što u biti ne odgovara svakodnevnom životu. Dok je Odisej pokušavao doći do svoje Itake, njegov sin Telemah trpio je kuću punu prosaca, koji su tražili ruku njegove majke i Odisejeve supruge Penelope. Tada je boginja Atena u obliku mentora kralja otoka Tafa došla kod Telemaha i nagovorila ga da se uputi u Pil kod kralja Nestora i u Spartu kod kralja Menelaja kako bi saznao nešto o svom ocu. Telemah je prvo lađom doplovio do grada Pila gdje se sastao s kraljem Nestorom koji mu nije znao reći ništa o njegovom ocu. Već mu je pričao o svom putu od troje do kuće. Tada je uputio Telemaha da otputuje do Sparte, do kralja Menelaja, koji bi više mu mogao reći o tome što se dogodilo s njegovim ocem. Sada je Telemah morao putovati kopnom. Kako je doputovao do Sparte opisuje se u četvrtom pjevanju Odiseje. Tada se u Nestorova Telemah prekrasna kola popne. Nestorov sin, Pisistrat, glava junaka, s njim se također popne i rukama uhvati uzde, pošinu konje da bježe i oni hotko polete poljem i ostave grad iza sebe vrletni pilski. Onaj se čitav dan na konjima tresaše jaram. Tako nam se, na primjer, u Odiseji opisuje kako Telemah u bornim kolima putuje od Pila do Sparte. S obzirom na reljef između ta dva grada i na ona brda koje je morao proći, to mora da je bilo krajnje neudobno putovanje. Ako ga je fizički uopće bilo moguće izvest u ratnoj dvokolici, kako je to Homer opisao. Ali reko smo opet, to je herojska poezija i kad Telemah putuje, onda je to sve u grandioznim opisima iz herojske poezije. E, u mračnom dobu fizički Borna kola su gotovo nestala. Iz Grčke nisu poznata stvar, koristila su se eventualno samo za utrke i zbog toga je ovaj opis kod Homera anakronizam. Opet, to je naslijeđen opis iz epske poezije, iz vremena kad su borna kola bila kraljevski ponos, a to je mikensko vrijeme, koje se ovdje pojavljuje kao opis kralja, a ne kao životna činjenica. Tijekom takozvane minojske civilizacije koja je cvala na otoku Kreti od 3000. do 1100. godine prije Krista i svoj vrhunac dosegnula oko godine 1600. na tom su se otoku gradile dobre ceste. Arheolozi su otkrili cestu koja je povezivala grad Knos s gradom Festom. Ta je cesta bila dvotračna, široka 3,5 metra, tako da su se na njoj mogle mimojići dvije dvokolice. I Mikenska civilizacija koja je svoj vrhunac doživjela od 1400. do 1100. godine prije Krista gradila je dobre ceste. Mikenske ceste uglavnom su sagrađene oko Mikene, oko Pila na Peloponeskom poluotoku, u Beotiji, u Južnoj Tesaliji te su ceste obično bile jednotračne, široke oko 3 metra. Mikenjani su gradili i mostove preko potoka i vododerina. Posebno je dobro bila napravljena cesta u Mikeni koja vodi do lavljih vrata. Ali te su ceste ostale nenadmašene čak i u klasičnom razdoblju stare Grčke. U to klasično vrijeme u Grčkoj se o takvim cestama moglo samo sanjati. Jer nakon Mikenske i Minojske civilizacije nastupilo je takozvano mračno doba. U mračno doba zapravo glavni je transport išao na životinjama i to na mazgama, a na rijetkim mjestima gdje je teren to dopuštao, u Grčkoj takvih terena nije puno, išlo se kolima. E, isto tako Homerovi heroji odsjedaju u kućama svojih prijatelja, rođaka, gostinskih prijatelja – nema javnih mjesta za odsjedanje putnika. Isto tako to odsjedanje kod prijatelja je podrazumijevalo vrlo složene društvene običaje, a to je da je putnik namjernik odlazio od svoga domaćina sa bogatim darovima koje mu je ovaj dao a podrazumijevalo se da ako jednog dana sadašnji domaćin dođe svome gostu u goste, da će dobiti za uzvrat darove iste e, vrijednosti. Tako da je to više e, saobraćanje među e, familijom, rođacima, gostinskim prijateljima, saveznicima, a ne neko putovanje E, putovanja radi ili da ne govorimo o trgovcima koji idu poslovno. Kod komera i tako i tako trgovci su prezrena sorta. Pa u Odiseji imamo situaciju kad kod Feačana jedan Feačanin nazove Odiseja trgovcem, ovaj se smrtno uvrijedi i pozove ga na borbu šakama. Prema tome bi trgovac je zna bilo, bilo uvreda. Ti se, tuđinče, meni ne činiš nalik na onog koji je borbama vješt, među ljudima kakvih je mnogo, nego si nalik na onog što u lađi punoj vesela brodi, poglavar mornara, sve samih trgovnih ljudi. Misliš na tovarenje i staraš se za robu samo. Na dobitak si brz, a na borca naličan nisi. Nazvati nekog trgovcem u ta vremena izgleda da je bila i kakva uvreda, jer je Odisej mrko pogledao Feačana koji mu je uputio te riječi i ovako mu odgovorio. Ti si u grudima mojim uzbunio srcem i svojim nezgodnim besjedama. U borbama nisam ti nevješt, kao što govoriš ti, već mislim med prvima da bijeh, dok sam se u godine i u šake uzdao svoje. Al sad me nevolje i zla obuzimlju, Sila pretrpjeh u bitke junačke mnoge i valove ulazeć mučne, nego ću, ako i mnogo postradah, zaći u borbu, jer si me ujeo riječju i njome si zadio mene. Nakon tih riječi Odisa je uzeo poveliki okrugli kamen, puno veći od onih koji su bacali fračani i bacio ga. Kad su vidjeli koliko je daleko njihov gost bacio tako veliki kamen, prestali su o njemu razmišljati kao o trgovcu. Isto tako po Homeru smještaj je bio skroman u bilo kakvoj kući, bilo da je lokalni velmoža, bilo da je onaj koga nazivamo vrlo velikodušno kraljem, a to je isto neki lokalni moćnik. E, naime, domaćin je sa svojom ženom išao u svoju spavaonicu, a gostima kako ugledni bili su na otvorenom noćili u trijemu, oko središnjeg dvorišta i to je bio maksimum smještaja koji je bilo tko mogao dobiti i ljudi i životinje. Dok su se u Grčkoj putnici osuđeni na put kopnom patili na lošim cestama, u Mezopotamiji su ljudi već dugo uživali u puno boljim uvjetima putovanja kopnom. Prvi ostaci konstruirane ceste datiraju se u 4000. godinu prije Krista. U to se vrijeme stavlja popločana cesta otkopana gdje drugdje nego u mezopotamskom gradu Uru. I dok su u Grčkoj ceste iz razdoblja Mikenske i Minojske civilizacije propadale, u Mezopotamiji se nastavila tradicija izgradnje dobrih cesta. Asirska država je bila militaristička i za potrebe vojske, a naročito za brzo premještanje vojske s jednog kraja te goleme države na drugi, oni su gradili ceste i to odlične ceste, to nisu bili obični utabani putovi, to su bile fiksne, čvrsto utabane ceste. Znamo da su imale putokaze, da su imale miljokaze i to svakih 10 do 12 kilometara. Isto tako su imale postaje koje su mogle komunicirati jedna s drugom pomoću signala vatrom i dimom i tako se komunikacija kroz cijelo carstvo u biti širila vrlo brzo. Nekako u vrijeme kad je Asirija bila na vrhuncu pojavilo se umijeće jahanja. E, znamo da je konj počeo vući borna kola već prije 1600 ali za pojavu jahanja trebalo je čekati dugo vremena, 500 godina, pa čak i duže. To ne znači da se nije moglo jahati prije, spontano, u nuždi ili tako, ali jahanje kao vještina koja se uči, pojavljuje se znatno kasnije. E, u Ilijadi, na primjer, doznajemo da kad su Odise i Diomed ukrali rezove konje ispred nosa trojanaca, da je Odisej skočio na jednoga konja, a druge potjerao bičem. Isto tako, jedan egipatski reljef prikazuje kralja Amenhotepa III, koji je vladao između 1398. i 1361. prije Krista, kako ide u bornim kolima, a njegov zarobljenik jaše na konju za sramotu. Tako da to je ona rijetka pojava, eto, spontano kad se mora sjesti na životinju. Bukefala je Aleksandar ukrotio i kad ga je otac vidio kako jaše na tom konju, navodno je zaplakao. Za Filipa to je bio nečuveni znak nježnosti i osjećaja. Navodno je Filip još svom sinu rekao, nakon što ga je poljubio u glavu. Sine, traži kraljevstvo sebi ravno. Makedonija za tebe nije dovoljno prostrana. Sin je potražio kraljevstvo ravno sebi, a u toj potrazi pomogla mu je i njegova konjica. Prikazi ratnika na konjima počinju se pojavljivati negdje s početkom prvog tisućljeća prije Krista. Pretpostavlja se i ovaj put da se umijeće jahanja razvilo među nomadima u južnoruskoj stepi ili u iranskoj visoravni i da se odande proširilo u susjedne zemlje. Ipak moramo priznati da su borna kola i dalje ostala glavno sredstvo u bitkama i tek negdje oko 875. godine ili malo prije toga Asirci su konjicu dodali vojsci. Naravno, borna kola su im i dalje bila glavna uzdanica u bitkama, ali pojavljuje se konjica u vojsci – i malo pomalo od kad su oni uveli tu novinu sve druge vojske prelaze na upotrebu konjice i praktički negdje do petog stoljeća prije Krista na zapadu borna kola već postaje zastarjela, izbačena su iz upotrebe Grčki gradovi ovisili su od trgovine. Od svih roba koje su proizvodili grčki gradovi i koji su nudili na tržištu sredozemlja, najbolje prođu imalo vino. Najbolja vina dolazila su s otoka Hija, Tasa i Lezba. Vino s kosa bilo je bijelo i začinjeno morskom sodu. A vino je bilo najbolje prodavani proizvod. Izvozilo se uglavnom u barbarska područja. Uz vino tu je bilo i maslinovo ulje. Najčešća ambalaža u kojoj se prenosila roba bile su amfore. U amforama se nije samo prevozilo vino i ulje, u njima se prevozilo i mlijeko, ocat i ukiseljeni komadi dupinova mesa. U amforama su se prevozile i krute tvari, masline, šipak, sušena i usoljena riba. Ali dobar dio te trgovine odvijao se more, jer ako bi mogli birati, Grci bi radije birali putovanje morem. Grci su nerado išli kopnom, osim ako su baš morali. To je moralo biti naporno, da ne kažemo i skupo, jer je prosječan putnik morao platiti sve. Od noćenja preko hrane za sebe, vode za sebe, hrane za životinje, noćenja za životinje i to je zahtijevalo troškove svakog dana. Dobrim dijelom se moralo ići pješice jer su putovi u klasično grčko vrijeme bili katastrofa. E, Dobrostojeći Grci poveli bi sa sobom jednog ili dva roba da im nose prtljagu i hranu putem da ne mora još i hranu plaćat. Još bogatiji poveli bi cijelu pratnju robova, tovarne životinje, koje su naravno nosile sve što im je bilo potrebno. E, te tovarne životinje su uglavnom bile mazge i magarci. E, konji su bili rijetki i skupi i nisu se koristili u takve svrhe. Ponekad su imali putna kola. To su bila mala kola, otvorena. U njih je moglo stati najviše četvoro ljudi i vukao ih je par mazgi ili magaraca. Za duga putovanja koristila su se kola natkrivena kožom ili čvrstim platnom. Iz grčkog grada trgovci bi izvozili proizvode po cijelom sredozemlju. Iz cijelog sredozemlja roba je dolazila u grčke gradove. Što je sve stizalo u Atenu, nabraja pisac komedija Hermip. Uz novac i traženu robu, trgovina je u grad dovodila i neke neželjene stvari. Silifoni koža iz Kirene, skuše i usoljena riba s Helesponta, pir i govedina iz Italije, svrbež od Sitalka iz Trakije, poklon za Spartu brodovi puni laži od Perdike iz Makedonije, svinje i sir iz Sirakuze, jedra i papirus iz Egipta, tamjan iz Sirije, čempresovina za bogove skrete, bjelokost iz Libije, grožđice i sušene smokve donosioci slatkog sna s roda. Kruške i debele ovce se ubeje, robovi iz Frigije, plaćenici iz Arkadije, robovi i žigosane hulje iz Pagaze, kesten i masni badem iz Paflagonije, datulje i fino pšenično brašno iz Fenikije, sagovi i obojani jastuci iz Kartage. A trgovci su pak za svoje terete mogli uzeti velika teška kola koja je vukao par volova, iako su Grci uvijek najviše voljeli kola s dva kutača. Tako i grčka riječ apene označava lagana putnička kola, dok hamaksa označava teška teretna kola. To je naravno naše tumačenje, iako sami Grci nisu bili toliko precizni u upotrebi termina, oni su ih brkali, pa ima mnogo zabuna. E, naravno, kola su bila ograničena, pogotovo teška kola, e, tereti koji su se njima vozili nisu mogli biti baš bilo kakvi. Pogotovo, na primjer, finu keramiku prevoziti kolima po kopnu bilo je strašno. Ako vam tu 50% robe stigne čitavo, onda ste dobro e, se proveli. Kopnom se vino prevozilo, ali ne u amforama, nego u mješinama i to je išlo vrlo daleko, e, tako da je to nekako moglo se izdržati. Oni trgovci koji su imali tu nesreću da nemaju drugog izbora osim da putuju kopnom, morali su putovati po grčkim putovima. A oni su bili daleko od idealnih osim što je na tim putovanjima moglo stradati zdravlje, znalo se dogoditi da i roba kojom se trguje nastrada na tim putevima. U klasičnoj Grčkoj nije bilo dobrih cesta, nije bilo gotovo nikakvih cesta. To je i samo po sebi razumljivo. E, ona je bila splet malih gradova država, nezavisnih, i teško je očekivati da će se oni složiti oko nečega kao što je gradnja zajedničkog magistralnog puta nisu mogli složiti oko mnogo stvari, pa tako niti o putovima. I tako je ostalo do kasnog vremena. Malo je država bilo toliko bogato da sagrade dobre putove unutar svog teritorija. Atena, Korinti, Teba i gotovo. E, tako je ostalo sve do kasnog vremena u rimsko-carsko vrijeme u drugom stoljeću poslije Krista putnik Pauzanija kaže da je glavna cesta za Delfe tako loša da kad se približava svetištu postaje problematična čak i za pješaka. A Delfi su bili najposjećenije svetište grčkog svijeta. Pa nisu bili u stanju urediti put do Delfa. Eu fameito pasa e ser que caipontos pontos caipnoiai, ure a tempe a cigato. Delfi su bili najveće svetište starih Grka. U Delfima se nalazio i pupak svijeta. Prema legendi, Zeus je s dva kraja zemlje, s istoka i zapada, poslao dva orla kako bi se susrela u središtu zemlje. Orlovi su se susreli u mjestu Delfi i mjesto njihovog susreta obilježeno je kamenom kojeg su Grci zvali Onfalos ili pupak svijeta. U tom središtu svijeta proročište je imala boginja zemlje Geja, a proročište je čuvao njezin sin Zmija Piton. Kada je grčki bog Apolon ubio Pitona na mjestu Gejinog proročišta sagradio je svoj hram, a u hramu je prorokovala Pitija. Iz cijelog grčkog svijeta u Delfe su dolazili ljudi iz aslanstva koja su tražila Pitin savjet. Ipak, niti tako važno svetište nije se moglo pohvaliti dobrom cestom. E, isto tako Pauzanija nam kaže da se put od Korinta preko Mikene za Arg zvao put štapova. Zato jer je bio tako loš da je putniku svakako trebao štap kao pomoć. E, Grci su obraćali pažnju jedino na ceste koje su vodile do velikih gradskih svetišta, na takozvane svete ceste. Takva je bila sveta cesta od Atene do Eleuzine, takva je bila sveta cesta od Sparte do svetišta u Amikli ili sveta cesta od Mileta do Didime gdje je bilo Apolonovo svetište, a kada, da ih spomenemo kao primjere, a ovo drugo sve je bilo u katastrofalnom stanju. Isto tako na putovima nije bilo ni pravih oznaka niti miljoka ničega, jedino što su se na raskršćima nalazile herme. U početku to je bila obična hrpa kamenja e, sakralnog karaktera, posvećena bogovima, Na moru su na putnike vrebali gusari, a na kopnu razbojnici. I oni su znali biti i problem. U životopisu Tezeja, mitskog grčkog heroja i ujedinitelja Atene, koji je po mitskoj kronologiji 1235. godine prije Krista postao kralj Atene, Plutarh piše o tome kako je taj heroj oslobodio Atiku od pljačkaša koji su napadali putnike. Teze je bio sin kralja Egeja i Etre. Nakon što je Egej proveo noć s Etrom, odveo ju je do rupe u stijeni, tamo je položio svoj mač i sandale i pokrio ih velikim kamenom. Tada je naložio Etri da ako mu se rodi sin i odraste do toga da bude kadar tići kamen i izvaditi mač i sandale, da ga s mačem i sandalama pošalje k njemu. Ege je to napravio jer nije imao djece, a njegov brat Palant, koji je imao namjeru doći na prijestolje nakon njegove smrti, imao je 50 djece. I kada je Tezej postao mladić, majka ga je odvela do kamena. Tezej je podignuo kamen, izvadio mač i sandale i tada mu je majka rekla tko mu je otac i pozvala ga da otplovi svom ocu u Atenu. Bilo je naime teško u Atenu putovati pješke, putem koji ni na kom dijelu nije bio bezopasan zbog pljačkaša i zlotvora da čini se da je ono doba iznijelo do duše na svijet ljude silom ruku, brzinom nogu i snagom tijela nadnaravno obdarene i neumorne, ali koji svoje prirodne darove nisu upotrebljavali ni za kakvo dostojno ni korisno djelo, nego im je godila neobuzdana obijest. A uživali su da snagu koriste za divljaštvo, okrutnost, obaranje, nasilje i zatiranje svega što im je dopalo ruku. Međutim, odabranim društvom Teze je savladao Perifeta, koji je imao zanimljiv nadimak, topuzlija. Naime, putnike je napadao i ubijao svojim omiljenim oružjem topuzom. Nakon što je ubio Perifeta, Teze je uzeo njegov topuz i od tada tomu je bilo njegovo omiljeno oružje. Zatim je Tezej savladao Sinisa, pljačkaša koji je svoje žrtve ubijao tako što bi dvije omorike savio i za njihove vrhove privezao svoju žrtvu. Tada bi pustio omorike i tako rastrgao žrtvu. Plutarh ovako još opisuje neke od pljačkaša s kojima se sukobio Tezej. Skirona pak smakne na granici Megarskoj, strmoglavivši ga s hridine. On je, kako većina veli, plijenio prolaznike, a neki tvrde da je od objesti i razuzdanosti pružao noge strancima i nalagao im da ih peru, te ih, dok su ih prali, udarce mnoge gurnuo u more. U Eleuzini svlada Kerkiona iz Arkadije i pogubi ga. Pošavši malo dalje, nadvlada u Erineju Damasta, zvanog Prokrust, i prisili ga da u krevetu trpi iste one muke kojima je on mučio putnike. Prokrust je one koji su bili manji od njegovog kreveta rastezao do smrti, a onima koji su bili veći od njegovog kreveta ocijecao je noge i ruke. Ove legende o tim nasilnicima i o tezeju koji je Atik oslobodio od njih pokazuju koliko su na grčkim putavima pljačkaši znali biti opasni. Kao i u svim vremenima prije, tako su i Grci se suočavali sa kojekakvim problemima na putu na moru su ih maltretirali gusari, a na kopnu drumski razbojnici. E, oni se istina Bogu izvorima malo spominju i ako su gradovi države imale kakve takve e, snage za održavanje reda, oni su održavali red unutar gradskih bedema, a izvan gradskih bedema svatko je bio prepušten sam sebi tako da putnicima nije preostajalo drugo nego da putuju u velikim skupinama ili da vode sa sobom cijelu pratnju do naoružanih robova kao čuvare, e, drugog izbora nisu imali. E, zbog svega toga ljudi su na put nosili što je moguće manje dragocjenosti. Već su Grci razvili taj sistem da se u pojedinim hramovima moglo položiti dragocjenosti kao u neku vrstu bankovnog trezora. Isto tako velike trgovačke kuće koje su imale svoje poslovne partnere u drugim gradovima e, širom Grčke e, su mogli s njima imati sklopljene sporazume, pa tako putnik nije na put morao nositi gotov novac, nego bi položio novac kod e, svog bankara ili trgovca u svom gradu, dobio od njega papir i potvrdu da pridigne istu količinu novca od partnera u idućem gradu. Međutim, svaki putnik je na ovaj ili onaj način morao sa sobom imati određenu količinu gotovog novca da plati sve ono što je putem morao platiti. A to znači da je svaki drumski razbojnik mogao računati s time da će svaki putnik imati uza se barem nešto i tako je pljačkanje bilo konstanta u svim dijelovima Grčke i jedna dobra tradicija koja se zadržala pa do današnjih dana možemo reći ne samo u Grčkoj nego posuda. Usprkos očajnim cestama i pljačkašima koji su na tim cestama vrebali, Grci su se ipak zbog nekih stvari odlučivali na putovanje izvan svojih gradova. Osim trgovine, glavni razlozi za putovanje bili su isti kao i danas. Odlazak u svetište, odlazak u liječilište i odlazak na igre. Govori profesorica doktorica Marina Miličević-Bradač, socijeka za arheologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu. Većina grčkih putnika bili su poslovni ljudi, oni koji su na put morali iz razno raznih razloga. Ekonomskih razloga, političkih razloga, diplomatskih razloga, vojnih razloga, ali svi su imali neki cilj. Ostali kad su putovali, putovali su na velike svetkovine, kao što je na primjer e, Svetkovina Demetre u Eleuzini gdje su dolazili hodočasnici iz cijelog grčkog svijeta da budu posvećeni u Eleuzinske misterije. E, putovali su na velike sportske igre, to su olimpijske, istmijske, pitijske i nemejske. Tu su se isto skupljali iz cijelog grčkog svijeta predstavnici ili su putovali kao bolesni u čuvena liječilišta da budu izliječeni ako im to uspije Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazovnog programa Hrvatskog radija koju su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tek čitao Ivan Kojundžić, emisiju snimio Alen Križančić, emisiju redio i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.